հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Իմաստուն կնեգե։ Մինոր Շահաբասը Դևրի շուշուր երակենում դուսկամ յուրան երկրի շորկամ։ Կնամատստում միշենում մին կնեք ծորենը կտրեն իրան մկնալա, կշտիմ մին չխևիլ տնգալ, այդ չխևելու վստանան ճունդան կապալա, մաշ կնել մին խնծը կապալ, աչուցախ ընկյուներեն էլ միմին ուրուրուս վրդերալ, խողը կեմաչի նիկապալ, ուրուրուց անել խողակապալ, հղլա կրալ, կցալ, ծիրքերեն, թիլին կծեգը փադին պտկենակապալ, վստերը երկու ծերքավը վստանեն գաթավնանց կծրալ, բիդի ուրանակաշում համել երկու խոխան ուրուրուց են մաչին ուրորոմա, մաշկեն երա խնացենա հարում, կտրեն երա մկնացորեննել, ճխվելու տուրուր տալավ ծտերան պահումա համել վստան գործում շահաբասը ընկնկանը մտանում ասումա վերմին օրդակ ղարկեմ կկարես թփրես այդ կնեքն ասումա ալհայեստրաուստանում ղարկեկա շահաբասը կնամ այրան պալատը թախտեն նստում նազիր վեզիրին ցենտամ կոշտը ասումա իսկ շեր ռազմս մին դևրիշմ տեսալ այդ դևրիշն ինձ ասալա ժողովուրդին հետը ես քոնելալ հռուտ մուտացալա, երկունու տիրը կատերալ։ Իրես ներկու աղբերեն էլալ, նա անքել կզանատուսին եկալ, իրեք հոր կս մհլաթմ տամ, մտածը կթի թա վրտժիրանաս, գիտաս ուչ, թա ինչ եմ ասում, կկինաս, ես ինչ շենը մին վստանկյորձող կնեգի ապրում, նա կս կմագյաննական։ Նազիր վեզիրը Շահաբասն պլատան տուսինքամ քինամ։ Շատ են մտածում։ Այդ Շահաբասն արազը կարում չին գիտան թա ինչա։ Տահան քինաման այդ կնկանը կոշտը։ Այդ կնագին Նազիր վեզիրան մին կսակ վսկե յոզում արազը նաղլանում ասմա։ Դևրիշի վրա սալա ժողովուրդեն հետը ես քոնելալ։ Դրանով ոզալա ասևր Շահաբասը պրավալա։ Երկունը իրեք հաշինալ, դրանով ոզալա ասևր երկու վննոնե մին կևազանել իվիլ ծրալա հռուն մոտիկա տրանավելոզը լասը վեր աշկրի լավ չընտեսնում։ 32 աղբերքը դուսին եկալ էդել կրկնենա վեր արդեն վերատերալ նազիր վեզիր կաման շաբասեն կոշտո հինչ վեր էդ կնեգի ասալալող նաղլանում շաբասը գլոխանգյուն վեր տա մնակ են կնեգի կկարե գիդա խոսում չի մինոր շաբասեն քաղաքը օրիշ երգիրամին դևրիշակյամ մինչս քաշում նիմանոմ մաչը հիշքան, փողնտամ, ճզանտյուս չիկամ։ Խաբարը հստում աշա բասեն շա բասնել յուրան նազիրվեզիր ղարկոմա այդ կնգանը կոշտը նաղլնանու վր իստիմին դևրիշա եկալ ճս քաշալ նիմտալ մաչը տյուս չիկամ։ Այդ կնեգն ասմա տաշատ տժերպենա դևրիշին երգերին թակավերը կռվա ուզում։ Դրա հետը յա դևրիշին ղարկալ ինձ հարուր ոսկետուիկ կինամ դերվիշին ճզան դուսոնեմ յուրան երգիրը ղարկեմ։ Նա զիրվեզիրը այդ կնգան ասածը կյաման շահաբաս են ասում, շահաբասը հարուր վսկան ղարկում այդ կնգանը, սա էլ մին թուխսկանա յուրան ճուտերավտունը մին յաշի գումաչի, մին կոնդել սողանա յորոնում, հղեինում, կինամ դևրիշին ճզն առաջին մին ճզել ինքը քաշում, նիմոնում մաչը, մաչին նստում։ Դևրիշը տրա ճզեն մաչան մին կոնդ խստորա թաղանում, Էդ կնգնել տրա ճզեն մաչան մին կոնց սողանակցում։ Դրանայետը դերվեշե տրա ճզը մին հապուր կորեկա ածում, էդ կնգնել թուխսուկան նուրան ճուտերա ոտուսաոնում, լող օտոման միննել չնթողնում, լող բրծծունոման։ Դերվեշե ճզան տուսակամ էլ դիբետ եշիմչի հեղայանում քինում, քինում այրան երգիրը։ Դրանայետը շաբասը մարտիկի էդ կնգանը հրցնում անթա Են խստորովնան կորկավը դեբրեշի հինչա օզեցալասե ես կնգնել ասումա խոստորովը կցալա ճզեն մաչը, դրանավոզալ ազևը մեր երգերը ծզրա կռվա ոզում։ Ես էլ սողանովը կցալամ յուրան ճզեն մաչը, դրանավ ես դրան սկծրալն վեր մունքել կկարեն ծեր օկտեն կյանք։ Կորեկը վրացալա ճզեն մաչը ուզեցալա ասևը ես կորեկեն նման անհաշիվ զորք դուս կոնենք ծիզրա։ Ես էլ թողսկան ուրան ճուտերա ոտ դուսում կալալ կորեկը լող կերալն ուզեցալա մասել վեր մծան մինչև կուճրու լող դուսկի կյանք քու զորքդ էդ կորկեն նման ջինջինք միննել չենք թողել հունց էս թողսուկան ու իրան ճուտերավը կորեկը լող կերավ միննել չթողեց դե երկած ռադիլ քինի Բահլուի դանդանեն իրեք խոսքը Մին թակավեր այնում, դրան մի շատ խելունք վեզիր այնում, ոզում այրան թակավերին փորձի։ Թակավերն էլ դրան մին վղճար այնում տված, վեր հիբի ոզի պիրի տա իրան։ Մինոր վեզրը թակավերեն յորանում, վերքինա շորքյա, կինա մատսնում իրեք յուրուրանա ճոկվող հղցը գրաղեն, բալուի դանդանան իրեք վղու կյուտակ թումբրած կողքեն նստած հրցնում աթա, էս ինչ վղու թումբերեն բելուլի դանդանտա սահանց ամը մինիմին խոսկա մինիմին վսկը արժե հախստու եք ասեմ վեզերը դուսանում մին վսկը տամ բելուն ասումա Ես վեղեն թումբը են մարտին գլխեն, վեր թազա հրոստացած մարտինանա փող պարտքան է։ Մին վսկը լատամ թա ես մին վեղեն թումնել են մարտին գլխեն, վեր յուրան կնգանը սրտեն սերնան սեկրետը կասե։ Մին վսկը երվեր տամա, դանդանեն ասմա, ես մին վղեն թումնել, եմ մարդին կլխեն, վր ուրան խազայինին անա վրխեին կկենա։ Անցն գնում կենամ, վեզրը մին քանի օրանի ետը մին թազա հրուստացած մարդու անա հարուր մանըտ փողայորոնում ասմա, մին ամսանի ետը կզ գտամ։ Ետնանել կենամա կնգան ասում, «Ա, փիս, մսի պակաս տարեյա, ինչ կնի վեր, Բիրինք թակավերեն վղճարը մորթինք օտինք։ Գնո գիթա լավ գնի, այսքան տարը թակավերեն քշտին ծառայումս մին վղճարով խաթրել չունիս։ Վեզերի կինամա թակավերեն վղճարը նման մին վղճար փռնում, վիրում մորթում օտոման։ Էքսի օրը վեզերը փռնումա կնկանը թակում։ Գնագի աշխարհը կլոխնա օնում, հարայտամ թա մարտեցին սպանեց, թակավերեն վղճարը մորթալա կերալ, հավանտուալա կլխեն։ Փռնալա ինձ թակումա, եկեք ինձ ծծիկ։ Դրանայետն էլ կենամա թակավերեն ասում, թա մարդս իստիպեն արալ հերիք չի, հələ կլխավն էլ բռնալա ինձ թակալ։ Թակավերը վեզիրին ցենա տամ կոշտը ասում, բերտույիմ տված վեղճարը մորթալս կերալ, եկող գիրագի քե կախամ տլական։ Ջարչին գցումա ժողովրդն ցենտամ քանդիրը սապուն քսիլտամ որ վեզիրին կախտա։ Վեզիրին քաղաքը մեյդանը պիրիլիս վախտը, այն թազա հարուստացած մարդը կյամա առաջը կտրում թափողստո։ Վեզրետա այ ջանում, ինձ հələ տանամն կախտան, թա սաղ բրծնեմ, իդ կկյամ են փողոտ քս կտամ էլի, թա կախ կտամ հիմա ես ինչան եմ, ինձ տանամն սպանեն դու հիլա քու փողը դարդում նս, այդ մարդը թա չէ վեր չէ փողոստո, թողոստո բրծե, նրանա եթե հիշտեղ կինամս կինա, վեզրետուսա ոնում տրա հարուր մանը թտամ թա էս էլամին, քզեն կալխան փուրցեցե, վեր տանամն թա կախտան, վեզրետա կավերեն ասմա կթողես մինչև քանդիրը փոքս գցիլի մին պենասեմ, թակավորը թա ասե։ Վեզրը թա վեր վախճարդ պիրիմ քստամ, ինձ էլա կախ կտաս, թակավորը թա չէ, չէ։ Վեզրը թա վախճարդ են այսի շտեղը ինձ երկու սահատ ժամանակ դու կինամ պիրիմ։ Թակավորը մարտաղարկում կինամ վախճարը պիրում, վեզերն ասմա թակավորն ապրած կենա։ Ես քու վախճարը թա, թակավորը թա հա։ Վեզրը թա մենք ես իմ գլխես դառնամ ելքու կշտի ծարայում չում։ Թակավերը թա ոչինչ կաց, վեզրի թա չէ վեր չէ կնաչում։ Վեզիրի կինամա կնգանացին հեքվան կապում, քաշքաշանում սպանում, տոն տեղը ծախում հղեյնում կինամ մին հրուտեղ, մին ճղացում ճղսպանն կշտեն հծուպոր պենանն։ Այդ ճղասպանը կենամատոն վեզերետեղ ճղասպանատերնում այդ մարդն էլ ամեն շեպտա վերջի կյամա շհադը տանում տոն։ Ժուկ անցկենում, ժամանակ անցկենում ես թակավերին երկերի շատ կսիբյանոմա։ Թակավերը մտածում աթա այս ինչ ախմախություն ավոր ես էր։ Ա մի ողջարու դարդա ին դուր մնան վեզիրի պես թողացե։ Գուդում չտա ինչ անեն։ Ինչ անե վեր յուրան քյոնա վեզիրին կտանա։ Բերումը ամմն տան մին ողջարտամ ասումա Ով էր կարես վղճարողուն սպահե, վեր քաշնի վիրանավուչ, մին քաղաքում բախշում։ Թակավորը գյուդում ավեր, այդ պենը մնակ յուրան քյոնա վեզիրը կկարեանե։ Բիրումա ջարչին գցում, վղճերնեմ պիժանում, թամին տրնանը յետը հավակլականում, նորից կշռեմ։ Այդ ճղասպանները կենամ յուրան վղճարը յորոնում, կյան վեզիրին կոշտու թապաստի պենկա վեզիրը թավեչինչ վախճարը պեր մին պենկանենք։ Դա կենամա վախճարը պերում Վեզերը թա հա վրսկններ են ասե, թող մին գյուլուճոտ փռնեմ պիրին։ Դա գյուլուճոտը պիրում ատամ, վեզերը թա հա վղճարնա գյուլին յուրուր անա մխրե հռու կապը։ Մսը նրա առաջին տիր խոտը նրա։ Մին տարը տահանցի պահե հտանտար տոր թակավերին։ Դա է տելյանոմա։ Մին տարնանը եթե վղճարը տանը մատամ թակավերին։ Թակավերը վերած վղճարնեն քշռումա տեսնում լոխի վիլացած մենակ այդ մինի չէ։ Էդ մարդին թակավերը հրցնում աթա, ասը տեսնամ էս վղճարը հովա պահա, թա թա ես, թակավերը թա չէ, սոտս ասում, ո, թակուպենիտ չի, վր դուզն ասես, իմ խոսկս գտրալականում, քաղաքը կզն տլական, վր ասես վուչ, տլական չու, թա թա դե էն ամին ճղա սպանունեմ նայա պահալ, թակավերը մարդ աղարգում վեզին իմպերիոմն, դա ասմա, Եկ ու տղը ծարայի, վեզրի թա կյալչիմ չէ, թակավերը թա Իրեք օրավ թակավորությունս կզմտամ եկ, վեզիրը թա 10 օրավից տոկյամ։ Թակավորը 10 օրավ թակավորությունը տամա վեզիրին։ Վեզիրը ժողովուրդն 10 տրնապես աթողոն վերքինան օրիշ երգիրը մշխադան կանեն հրոստանան կյան։ Ժողովուրդը լող կինամն ամեքա իրանց օզաստը 10 տարե աշխատան կանում կյամ։ Երգերը հրոստանոմա իլլում լասնավում։ Թակավերը վեզիրին անա շատ շնորհակալայնում, վեզիրներ միշտ մնամա թակավերեն կշտին, իրան ծառայությունն անում։ Դրան ավել հեքիաթը բրծնում է։